Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia.com kienet xandret sensiela ta' rapporti minn għandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej ixxandar għall-ewwel darba fl-erbatax ta' Settembru 2001. Dan huwa t-tielet kummentarju li qed nagħmel ta' din ix-xorta. Naf illi fl-aħħar wieħed għadtilkom illi għandu jkolli miegħi lill-Ambaxxatur jew lill-Konslu Malti għal New York, iżda l-Ambaxxatur huwa mħabbat ferm b'diversi affarijiet fosthom laqgħat illi għadhom għaddejjin fil-Ġnus Magħquda kif ukoll kif ukoll bħalma għadu kemm qal il-Konslu ftit tal-mumenti ilu il-Maltin illi illi għad hawn maqbud hawnhekk fi New York. Però aħbarijiet tajba hemm fis-sens illi dawk l-40 illi għattilkom bihom il-bieraħ illi kellhom morru Miami fil-fatt dawk telqu l-oħrajn illi għadhom jistennew biex jitilqu minn hawn bl-ajru lura lejn Malta għadhom għadhom jistennew Il-problema li għandhom dawn issa aktar minn kollox hija l-fatt li l-flus li forsi huma ġabu magħhom spiċċawlhom jew waslu biex jispiċċawlhom kif ukoll il-fatt li l-booking li huma kellhom fil-lukanda issa skada u allura eh, eh, l-inkwiet li forsi jista' għandhom huwa biex jaraw eh, kif se jħallsu għal lukanda u x'naf qed nitkellmu dwar madwar 22 ruħ allura mhux faċli li wieħed pereżempju bħalma forsi huwa jien jista' jżommu għandu d-dar u xejn 22 ruħ u ftit mhux ħażin. Però dawn qed jirċievu l-appoġġ kollu illi għandhom bżonn bħalissa hekk wieħed jista' jserraħ rasu minn dan. Mela ħalli nħallu dik il-parti hemm nittamaw li forsi għada jkollna ċans nitkellmu mal-konslu jew mal-ambaxxatur ħalli nisimgħu dik it-tip ta' esperjenza dwar din il-ħaġa eh, mill-perspettiva Maltija. Li xtaqt li xtaqt ngħidilkom dwaru huwa dwar l-esperjenza personali tiegħi fil-jum tal-lum il-ġimgħa dan it-tielet jum wara l-attakki b'mod partikolari l-attakk hawnhekk fil-belt ta' New York fuq il-World Trade Center. Dalgħodu is-Sindku Rudy Giuliani qed jipprova jikkalma l-element ta' esteriżmu li qiegħed jaħkem lill-uħud għall-fatt li l-emozzjonijiet issa huma qawwija ħafna għall-fatt li Eh, il-vittmi n-numru tagħhom qiegħed dejjem jikber u jikber. Eh, fortunatament dejjem mill-aspett Malti eh, għad m'hemmx rapporti u nittamaw li l-affarijiet ibqgħu hekk li ma jkunx hemm rapporti ta' Maltin midruba jew għar. Però l-inkwiet li hemm huwa dwar rapporti foloz ta' vittmi, nies li jgħidu li għandhom li xaħat maqbut hemmhekk u fil-fatt ma jkollhom lil ħadd maqbud hemmhekk sempliċement biex ikunu jistgħu eh, jiġbdu l-attenzjoni lejhom jew anke xi serq li qed isir eh, minn ħwienet li huma abbandunati minħabba l periklu li hemm fl-inħawi u dawn eh, naturalment il-pulizija qegħdin b'sebgħinejn fuq affarijiet bħal dawn kif ukoll anke frodi smajna b'każi ta' frodi ta' nies li jċemplu ta' parsi qed jiġbru l-flus għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna u fil-fatt dawn ma jkunux qegħdin jagħmlu hekk. Allura wieħed irid joqgħod anke b'sebgħinejn u dan iżid eh, sitwazzjoni bħal din iżżid xi ftit mal-element ta' isteriżmu li hawn, però apparti l-isteriżmu hawn għaw emozzjonijiet oħra, għaw emozzjonijiet ta', ta dwejja kbar li ġġib magħhom disgrazzja u telfa ta' din it-tip, rabja kbira wkoll li jġibu magħhom dawn it-tip ta' azzjonijiet vjolenti. Ehm, però l-żjara tal-President Bush eh, aktar kmin illum wara nofsinhar tal-anqas eh, imliet lil ħafna nies hawnhekk fil-belt ta' New York ċertu sens ta' determinazzjoni u kuraġġ illum mad-dinja kollha nistgħu ngħidu kien hemm sens ta' solidarjetà sew bil-mument ta' skiet li nżamm anke f'malta milli rajt mir-rapporti u anke rajt ukoll mit-television mill-ewropa anke li mar pajjiżi kollha seħħet din il-ħaġa jiġifieri xi ħaġa li li timlik timlik b'ċertu emozzjoni wkoll fiha nfisha, però hawn hawn ċertu sens ta' patriottiżmu qawwi, mhux biss f'New York imma mifrux mal-Istati Uniti. Qed nitkellmu dwar it-tip ta' patriottiżmu fejn kulħadd eh, jara kif jagħmel eh, l-Amerikani naturalment iktar milli forsi dawk li bħali huma emigranti relattivament ġodda jilbsu il kuluri red, white and blue, l-aħmar, l-abjad u l-ikħal li huma l-kuluri tal-bandiera Amerikana. Smajna anke b'każi estremi ta' ta' nies u dawna jibdew iġibulek it-tbissima lura fuq xufftejk wara tant tant diqa li għaddejna minnha f'dawn u tant tensjoni li għadna għaddejjin minnha f'dawn il-ġranet. Smajna każi ta' nies estremi li anke marru u għamlu tattoo tal-bandiera Amerikana. u flok l-istilel għandhom id-data ta' nhar it-Tlieta li għadda. Però forsi l-iktar mument ta' solidarjetà u li jista' jerġa' jibda ifejjaq l-emozzjonijiet tagħna li ngħixu hawnhekk f'New York u anke tal-popolazzjoni b'mod aktar wiesa' huwa li l-lejla fis-sebgħa ta' filgħaxija ħin ta' new york għadu kemm kemm assistejna għal dak li hawnhekk sejħulu candlelight vigil għadd ta' nies ħarġu barra mid-djar tagħhom u barra mill mill-ħwienet tagħhom il-postijiet tax-xogħol tagħhom b'xemgħa mixgħula u jimxu quddiem u madwar ta' fejn joqogħdu u fejn jaħdmu. Jiena għadni dieħel minn barra, il-mara tiegħi Christine għadha hemmhekk bix-xemgħa però jiena ħassejt li għandi niġi nitkellem magħkom u naqsam magħkom din l-esperjenza ta' solidarjetà tassew sabiħa f'dawn il-mumenti. tant diffiċli għal kulħadd. Ehm, inħoss li għad biżżejjed u forsi ikun tajjeb li nieqaf hawnhekk eh, għallum jiena eh, bqgħu ċerti li nerġa' nagħmel kummentarju ieħor bħal dan mhux se ngħid jekk kolniex l-ambaxxatur jew il-konslu bħal ma il-bieraħ għax eh, wieħed ma jistax jgħid l-affarijiet kif qed jiżviluppaw hawnhekk minn mument għall ieħor, però mill-ġdid nirringrazzja lil ħafna nies li għadhom jibgħatuli l-emails personali u anke lill-kollegi tiegħi ta' Malta Media, b'mod partikolari lil Martin De Battista u lil Daryl Paċ li flimkien qegħdin nwasslu dan is-servizz lilkom. Dik kienet xandira ta' Tony Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.